za pronalazak životnog partnera. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neka sa mnom bude Tvoja milost, Gospodine Isuse Kriste. Tvoja ljubav, Bože oče, Tvoja prisutnost i Tvoja pomoć, duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem ti žrtvu Tvoga preljubljenog sina, gospodina našega Isusa Krista, kako bih njegovom ljubavlju s križa bila otkupljena od svega što me sprečava da pronađem budućeg supruga i da s njime zasnujem blagoslovljenu obitelj Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života. Ti si me zamislio i stvorio čudesno na svoju sliku i priliku. stvorio si me da živim vječno, dajući mi priliku da ovo zemaljskim životom odredim kakva će vječnost biti za mene. Hvala ti, gospodine, što si mi u srce stavio želju za brakom. Želju za obitelji. Znam, gospodine, da se bez tebe, bez tvog oproštenja ne mogu spasiti. Zato ti hvala, Oče, što si dao svoga jedinorođenog sina Isusa Krista, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne. Već da ima život vječni. Gospodine, samo ti znaš koliko sam puta sagriješila mislima riječima i dijelima. Gospodine, samo ti znaš koliko sam puta uvrijedila tebe. koliko sam puta ponizila sebe i povrijedila svoje bližnje. Samo ti znaš koliko sam boli nanijela sebi i drugima posebno najbližima. Samo ti znaš koliko se drugi osjećaju odbačenima od mene. Molim te, gospodine, oprosti mi i molim te da onima protiv kojih sam sagriješila podariš milost kako bi mi mogli oprostiti. Molim te da nas otkupiš od posljedica mojih grijeha i da nam iscijeliš rane. Oprosti mi, gospodine, što u napastima nisam dolazila k tebi po pomoć, što nisam ulazila u molitvu. U tvoju prisutnost koja me je jedino mogla zaštititi od napasti kojima se nisam mogla oduprijeti. Gospodine, samo ti znaš koliko sam puta propustila oprostiti onima koji su me povrijedili. Samo ti znaš koliko puta zbog povrijeđenosti i ponosa to nisam htjela učiniti. Gospodine, mnogo sam puta htjela oprostiti, ali zbog prevelike boli nisam mogla. Oprosti mi što tada nisam u molitvi dolazila k tebi. Kako bi mi tvoja milost pomogla oprostiti. Gospodine, ti si nam rekao da ćeš nam oprostiti onako kako ćemo mi oprostiti onima koji su nas povrijedili. Gospodine, zaista želim oprostiti svima koji su me na bilo koji način povrijedili. Gospodine, posebno mi je stalo do toga da oprostim svojim roditeljima. Znam, gospodine, da mnogo puta nisu bili svjesni da mi nanose bol. i da često nisu znali ili nisu mogli biti bolji prema meni. Gospodine, opraštam sebi i drugima. I jer ja često jednako griješim. Jer ja želim da mi bude oprošteno. Gospodine, donosim ti rane duše koje su još uvijek neotkupljene i neiscijeljene. Posebno ti, gospodine, donosim one rane koje mi na bilo koji način otežavaju da pronađem budućeg supružnika i da s njime stupim u blagoslovljen brak. Gospodine, molim te da me svojom ljubavlju skriža kroz svetu misnu žrtvu otkupiš od tih rana. Gospodine moj, time savršeno poznaješ i ti jedini znaš koju ću osobu moći tvojom pomoći prihvatiti onakvu kakva ona stvarno je. Ti jedini znaš koja će me osoba moći tvojom pomoći prihvatiti onakvu kakva ja stvarno jesam. Ti Gospodine, poznaješ osobu s kojom ću rasti u međusobnoj ljubavi. Rasti u ljubavi prema tebi. I prema bližnjima. A posebno u ljubavi prema djeci s kojom ćeš nas blagosloviti po svojoj volji. Gospodine Isuse Kriste, molim te da svojom krvlju, svojom ljubavlju s križa otkupiš mene i mog budućeg supružnika od svega onoga što nas sprečava da se sretnemo. E, da se prepoznamo i da uđemo u sakrament braka. Daj nam, gospodine, da se tvojom providnošću sretnemo i prepoznamo. Gospodine, vjerujem da ću na svetoj misi slušati Tvoju riječ. Vjerujem da ćeš mi progovoriti. Vjerujem da ćeš me poučiti. Da ćeš me utješiti i ohrabriti. Gospodine, Vjerujem da ćeš me čitavu misu privlačiti k sebi. Isuse, spasitelju moj, vjerujem da želiš da iskusim tvoj sveti mir. Tvoju dobrotu tvoju blizinu, tvoju brigu. Vjerujem da želiš da na svetoj misi iskusim tvoju svetu prisutnost. Gospodine, vjerujem da sam po čudu Euharistije u pričesti jedno s tobom. Vjerujem da sam dionik tvoje, za nas ljude neshvatljive, čudesne ljubavi s križa. i da zbog toga mogu prikazivati tvoju otkupiteljsku žrtvu ocu po tebi s tobom i u tebi hvala ti što znam da ćeš me u svakoj misi pripremati kako bih kao što kvalitetnija osoba ušla u brak i zasnovala obitelj. Sveta Mario, Sveti Josipe, molite za mene i za mog budućeg supružnika. Molite za našu obitelj. Sveti apostoli Petre i Ivane Sveti Franjo Asiški Sveta Klaro Sveti Franjo Ksaverski Sveta Terezio Avilska Sveta Mala Terezio Sveti Padre Pio Sveti Leopolde Bogdane Mandiću Blaženi Alojzije Stepinče Pomozite mi, ljubeći me, pred Božjim prijestoljem. Sjeti se i drugih svetaca kojima se moliš. Amen.